Aquon, aquon, mian regnon contra aquo. Dua parto. Pasintan mardon mit citis la frason la du ple gravae causoi de manco de aquo estas la climato shangio cae la pli grandigio de la monda logiantaro. Poste mi mencis malsparadon cae poluadon. Pri la problemo de malsparado, kai aparte pri condutoi por ne MALSPARI aquon aperis citie mi articolo la dectrian de februaro ciare kiel helpi nian planedon. Tamen, tie mi listigis nur proponoin pri tio, cion ciovi individuoi povas fari. Alia afero esas la malsparado far de firmaoi organizajoi cotopo pri la problemo de poluado mi scribis in la articolo proiectoe por purigi la maroen, 3 de maio de 2016, nun tempe trovigas 150 milionoi da tunoi da rubajoi en la oceanoi. Septec procentoi el ili estas plastajoi. Lau alia taxo, ciui 150 milionoi da tunoi estas plastajoi. Ciu iare estes aldonatai dec milionoi datunoi. La plei multo elili venas el la riveroi. Ancau turistoi cae vendistoi jetas multe entlastagioin su la plagioin di quia ili eniris la maron dum la malfluso. Crom pro la rubajoi, la riveroi cae maroi malporidjas cause de la manco de aquo purigeioi. Serciante pritio in la Wikipedia, mi trovis la jenan texton in la articolo Forget Aquo. Forget Aquo, Fec Aquo, au nigrae Aquo, estas aina tipo de Aquo, kies qualito estis tushata negative pro influo antropogena. Tio estas de homoi. La Forgetendae Aquoi, estas aquoi usata in heimoi ca in urboi, ca la liquvae industriae o minae rubajoi forgetitai, au la aquoi ciu estis mixitae cun la antauae, pluvae au naturae aquoi. Ties gravo estas tia, que gi postulas sistemoin de canaligo, tractado ca eligo. Ties nula au maltauga tractado, tractado, generas grava en problema en de poluado. La nomita en nigrai aquoi estas la forgetenda aquoi kiu estas poluita e pro fecajoi au urino. Gris aquoi nome grisai au usitai aquoi devenas e la heima usado. Tiai, kiai de la lavado de iloi cae de vestajoi, same kiel de la banado de personoi exemple ili povas esti reusitai recte in la necesseio por spari aquon. Ciar la dangero che mancos aquo por granda parto de la homaro estas tiom granda, oni interalie creis la internazian tagon de aquo, che ocasas cio iare la 22 de marto, organizas cio in tri jaroen mondan forumon pri aquo, annoncis tio estas la uno annoncis che la 2012 iaroi estos dedicitae alla protectado de la maroi. Facto, mi decide scribi citiun articolon pro tio che la oca monda forumo pri aquo ocasis fine de marto in Brasilio, la cef urbo di Brasilo, kie mi loggias. Tiovi forumoi estas organizatae ecte 1997 de la Monda Consilio pri Aquo, quio estis creita in 1996. Ili jam ocasis in Marocco, Nederlando, Japanuio, Mexico, Turcuio, Franzuio, cae Suda Coreio. La temo de la Oca Forumo estis cundividante aquon. Partoprenis dectu stat estroi, septic ministroi, cae centri de quart parlamentanoi el es landoi. Ce estis proximume cent mil homoi, inter ili presco quindec mil infanoi, el cent septec landoi. Ciubi povis ne nur ec havi multan informoin, sed ancao partopreni en plurai plurtipai activezoi. Post multe da paroladoi cae discutoi, estis publicigitai quelcae documentoi declaratio de ministroi, declaratio de la procurorezzo pri raito di aquo, manifesto de parlamentanoi, subscribita de centri de quar autoritatuloi el dudec landoi, cae declaratio pri dauri povezzo. Exemple, in tiu lasta, one assertis che la unuiginta in la registaroi, cae ciui socioi, considero aquon quil necessan por atingi dori povetson, cae che aliflanque solvoi de aferoi rilatai al aquo ne eblas sen progressoi pri dori povetso in multae aliai campoi. In tiu cae in la aliai declaratioi oni evidente attentigis pri tiui problemoi concernantai la nunan cae venontan mancon de aquo la facto che necessis oca cae in 2021 naua monda forumo pri aquo montras che cio mancas por eviti au mildigi la mancon de aquo estas la effica cun laboro de individuoi, firmaoi, organizajoi cae registaroi. Tio estas de ciui.